cyane ngendakumana mbanje kubaramutsa muge mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabani ikaze mu makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye kuno mutaga wo kuno munsi wa gatandatu turi kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa cumi 11 mwaka wa 2022 tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ingeso yo guharika iriho mu Burundi aho usanga umugabo afise umugore baraganye n'abandi iruhande izo ngo biranashika ku bakenyezi aho usanga bica binacumbagiza ubuzima bwo mu ngo nibivugwa n'umushingwamanza Alphonsine Bigirimana asanzwe ari n'umushyirahamwe by’abakenyezi bize ibijyanye n'amategeko ababyeyi barereye ku ishuri shingiro rya gatara ya gatatu baratewe impungenge n'amasomero abana babo bigamo ashaje ubu ko atagira icyo kogwa ngo asa n'ubwo byoshobora guteza impanuka na cyane cyane muri iki gihe hasanze hari imvura nyinshi mu nkino naho umugwi w'urunani mu rukino rwa basketball waserukiye Burundi mu mahiganwa ya Elite 16 ariko arabera ari mu gihugu ca Afrika y'Epfo kuno munsi wa gatandatu baraza gukina urukino rw'igice ca kabiri gishira icanyuma baza gukina n'umugwi witwa Florivario da Belia wo mu gihugu cya Mozambique ni mu gihe cegera cy'umumenyereza Arokagabo amenyesha ko biteguriye neza gutabukana intsinzi muri ubwo rukino amakuru sa gusa tubafitiye n'ayandi mu kanyisase nido nido hano makuru nkabangiye kuyabashikiriza fadikanije na Aselme Irambona ayagarikiye mu buhinga bw’izuma, twese hamwe tuti ni musangwe kaze Sangwa muri sanze kuri radio ndasubiye kubaramutsa abandi mu idonido ry'ano makuru tuyahera mu gisata cy'imibano ingeso yo guharika iriho mu Burundi aho usanga umugabo afise umugore baraganye imbere y'amategeko n'abandi iruhande ivyo biranashika ku bakenyezi aho usanga bica binahungabanya ubuzima bwo mu ngo kugira umuhabara kuko nibyo byinshi bigwiriye canke kuri abo baba mu bihari mugabo ugasanga barenga umwe ivyo nivyo bigwiriye cyane mu kirundi bita guharika muri ico gihe rero ingorane cyane cyane kuri abo nk'uwo yubatse biciye mu mategeko mu nyuma agaharikwa bama mu ngorane bama mu matati ayo matati rero niyo azohava akazana ukwahukana urugo rugatambuka hanyuma habaye kwahukana wa mukenyezi yari yubatse yahukanye akenshi no mu isentare ku matungo amaze imyaka cumi mirongo ibiri mirongo itatu arondera usanga mu masentare uretse nk'amasentare y'ubujumbura usanga abakenyezi basa n'abagiye zirayoye canke bakababwira ngo turaraba icyo tubatekerera kubera ku kumbure batari mu makosa ikosa hoho rimwagiriye abacamanza bakubwira hari izindi zikaboneka zibagirira nabi mu mutwe ugasanga abana mwe nabo niyo yoronka uburyo bwo kwiga ugasanga si umwana yiga neza cyangwa ugasanga naho ugwiwe ni wa mwana niyagera gushinga urwiwe nawe nazozotera ingorane mu kibano umushingwamanza Alphosine Bigirimana abona ko kugira ngo amanako gukwirikiza amategeko agenga ubugeni biri mu byofasha gutuza iyo ngeso guharika ikindi ngo indongozi zerekane akarorero keza mu kuyisuganya imbere yabo bajejwe n'ubunyene Alphosine Bigirimana umushingwamanza kuragana akarenga rimwe cyangwa ibyo kugira umuhabara wari warubatse urumva ivyo oh hariho amategeko uba wariyemeje gukurikira kandi uba waramenyeshejwe ubu no kwiga bariga rero abubatsi basabwa gushyira mu ngiro amategeko agenga ubugeni ari mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'ingo kandi baba babyigishijwe kandi mu gihe bari ko bararagana ingaruka z'ubugeni baraheza bakazibasomera kigira kabiri ni uko abajejwe intwaro nabo bafasha ko amategeko ajya mu ngiro ubwa mbere bwoko ko ari nabo babigisha barabe izo ngo baba baraganishije babandanye babashyigikire mu kibano intwaro burya iratunganije gushika no ku nzu cumi hanyuma abajejwe naho iyo amategeko yahungabanye nk'abacamanza barabe cyane cyane iyo bariko barafasha nko gutanga ibirezo ko nk'abo baba barataye ingo barabe bitwararike ko abana bakingirwa neza n'abakenyezi kuko nibuke akenshi bagwa mu mporero kandi iyo ariho imanza zo kwahukana naho barabe icyo amategeko avuga n'aho ayerekeye amatungo agengwa n'abantu atarabaho abacamanza barabereka ubundi buryo bavomamo ku buryo hataba akarenganyo ku bakenyezi n'abana bamwe bajejwe intwaro nahera ko ngo bayobore ingo nabo nyene urazi mu kirundi bavuga ngo umwere uvuye bukuru ugakwira igihugu cyose wowe ujejwe intwaro n'intwaro iraganisha abageni kandi abajejwe intwaro barabwa na benshi bubaha amategeko bubake biciye mu mategeko bwa mbere kandi bagira urugo rumwe ntibaragane ubwa kabiri ntibagire abahabara ibyo gucikiza byo ngira ngo nabo barabizi ko batobyubahuka tukiri muri cyo gisata nyene urwaruka rwo kwirinda ababahanura kunywa ibiyayura mutwe mu ruganda rwo kurabira hamwe eh, uko ivyo kwihereza ibiyayura mutwe vyifashe mu Burundi go ku munsi wa kane winondwi Richard Manirakiza umuhinga mu byo kugwanya ingaruka zijanye no kuyihereza ibiyayura mutwe yibutsa zimwe mu ngaruka mbi zijanye no kuyihereza ibiyayura mutwe nko kugira imigenderanire mibi hagati yabo y'abavyeyi babo eka no mu kibano asaba abavyeyi kwama bakurikirana abana babo kugira ntibazoje kugara ntibazoje kubagarura bateba tumutega abiri ikibazo kijyanye n'ibyayuramutwe ni ikibazo cy'inkoramutima kiraje ishinga cyane cyane urwaruka abanyuramutwe ni uko bomenya ingaruka mbi ku magara yiwe ndetse no ku muryango tutibagiwe kazoza kiwe ubu mutwe yari ku ishuri ntabandanya kwiga aguma mu ruhagarara n'ababyeyi ariba yama mu gasho anigana n'abajeje umutekano nta terambere ntabona imbere yumva icyo cyayura mutwe icyo gihe rero urumva nta terambere riza kuhaba kandi n'umubyeyi ahari abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya gatara ya gatatu baratewe impungenge n'amasomero abana bigamwo ashaje ngo hatagize ico kokwa ngo asanurwe ku vyoteza impanuka na cane cane muri kino gihe imvura igwa ari nyinshi mu ntwaro muri komine gatara barabahumuriza ko kuba raje ishinga n'icyo kibazo ndetse hari ibiriko birakogwa kugira ngo amasomero asanurwe gakuyano silivana mustanero wa komine Gatara amenyesha ko bamaze kuronka ifashanyo y'amabati hasigaye kwishika ngo ibikorwa byo gusanura iryo shure bitangure Patrick Sengiyumva inyubako z'iryo shure shingiro rya gatara ya gatatu ngo ziramaze imyaka irenga mirongo nk'uko bivugwa na bamwe mu bakurambere baba hafi y'iryo shure abo nabo bagafatira ku nyubako za paruwasi ya gatara yitiriwe tereziya Mwiranda w'umwana yezu yubatswe mu gihumbi kimwe n'amajyana icenda na mirongo ibiri n'umunani iza nyubako rero ngo zari zubatswe ico gihe kugira ngo abe zo ziza zirigishirizwa mu gusoma no kwandika bamenyesha amana bo mu mashure aho hambere yitwa yaga bivanye n'ubwinshi bw'ibitigiri by'abanyeshure bo kw'ishure shingiro ya gatara ya mbere n'iya kabiri izo nyubako ngo zahavuye zikorwako kugira ngo abanyeshure baronka aho bigira igice gitwa ishure shingiro rya gatara ya gatatu nk'uko bivugwa na Theodora Ndikubwimana umuyobozi w'ishure shingiro ya gatara ya gatatu nubwo biruka inyubako z'iryo shure zirashaje na cyane cyane igisenge kirisakaye ikindi n'amadirisha atagira ko ibiyo bamwe mu bigisha bigisha kuri iryo shure twavuganye batumenyesheje ko nk'imvura iguye ivyigwa bidasubira gutangwa neza ngo kuko amasomero ava ndetse n'uruhererezi rw'imvura ica mu madirisha rutuma byaba ibikoresho vy'abanyeshure ndetse n'ibindi bikoresho mfashanyigisho nk'ibitabo bihononekarira tubajije Theodora Ndikubwimana umuyobozi w'ishure yatubwiye ko ico kibazo yagishikirije ubuyobozi bw'indero muri komine ya Gatara Nyabenda Gamariel umuyobozi w'indero muri komine Gatara nawe yatumenyesheje ko ico kibazo nawe yamaze kugitanga mu ntwaro kandi ndetse ngo camaze gushirwa no mu migambi y'iterambere ya komine yihutigwa mu gihe abavyeyi barereye ku ishure nshingiro ya Gatara ya gatatu bafise impungenge ko ibisenge vy'ayo masomero vyoshobora gukorokera ku bana babo bari ku ishure bigateza amasanganya na cyane cyane muri iki gihe c'imvura mu ntwaro barabahumuriza Gakuyano Silvana Mustanire wa komine Gatara amenyesha ko kubera ko impome zikomeye ayo masomero agiye kuzosanurwa hejuru agasakazwa ndetse n'amabati ngo na cane cane ko n'imfashanyo y'ayo mabati yamaze kuboneka hasigaye kwishikanwa muri komine Gatara kugira ibikorwa bitangure mu Kayanza Patrick Sengiyumva ku Radio Isanganiro Patrick Sengiyumva tugukengurukire tuve ngaha tubandanirize mu ntara ya Kirundo mu gisata c'amagara y'abantu abakenyezi bafise imyaka iri hagati ya mirongo ibiri n'itanu na mirongo itanu basabwa kuja kwipimisha kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko kuko mu gihe basanze hari uyifise ibimenyetso by'ibanze ngo bamuvura agakira ariko iyo indwara imaze kugaragara ku muntu ngo ntabwo iba ikivugwa bivugwa na Philibert sinzi nkayo akora mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza ahamagarira kuva kuri wa mbere abakenyezi bo mu Kirundo kuja kwipimisha ku bitaro bikuru byo mu Kirundo ico gikorwa kikazoba ku umuntu Abraham Safari ingwara ya kansere yo mu bwinjiro bw'igitereko ngo irahari mu gihugu cy'u Burundi kandi ngo ni ingwara iri mu zihitana abakenyezi batari bake nk'uko bivugwa na filiberi sinzi nkayo akora mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza mu gihugu cy'u Burundi irahari ko iharugwa mu makansere ya mbere yica abakenyezi iyi nama nayo twarayiyumviriye kubera hari umugambi w'uko amagara y'abakenyezi yororanirwa dutegereza kuraba ibyo byose bituma ahungabana muri ibyo bituma ahungabana harimo ibijyanye n'indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko ibimenyetso byayo biboneka bitebye cyane hagati y'imyaka cumi na cumi n'itanu ngo ari nacyo gituma umuntu akwiye kwisuzumisha kare ni indwara imara igihe kirekire kugira ibimenyetso byibonekeza imyaka cumi gushaka ku myaka cumi n'itanu zumvikana nk'umuntu aba yarayanduye ku myaka mirongo ibiri n'itanu arashobora gushikana imyaka mirongo ine atarabona ikimenyetso na kimwe cyerekana yuko agendana iyo ndwara ariko iyo itanguye kwibonekeza nyezina uca wumva ko aba ageze kuri rwa rwego ataba akironse n'ubufasha mu bimenyetso nyezina rero hariho ibyo kuva amaraso umukenyezi atari mu gutinya nka ugasanga arazabona amaraso eh, canke ahejeje kugira amabanga mpuzabitsina eh, hariho n'ibindi bimenyetso nko kubabara umugongo kubabara mu kubabara mu ntantu aho bita mu kazi bakinda hariho no gutakaza ibirore rero cyo kimwe no kubura akayabagu atera akamo abakenyezi bafite imyaka iri hagati ya mirongo ibiri n'itanu na mirongo itanu kwipimisha kugira barabe ko atabimenyetso by'ibanze by'iyo ndwara bafise kuva ku munsi wa mbere rero bazaba bariko barakira abakenyezi umukenyezi wese kuva ku myaka mirongo ibiri n'itanu gushika ku myaka mirongo itanu arahamagariwe kwitabira iki gikorwa kuko basanze ufise ibimenyetso vy'ibanze baca bagenda banakuvuye mbere ugakira tubamenyeshe ko abakenyezi bashika mu ibihumbi amajana atanu na mirongo ibiri n'umunani bandura iyo ndwara ku isi yose ku mwaka kandi abashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu na bitandatu bakaba bahitanwa n'iyo ndwara ya kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko mu kirundo abrahamu safari kuri radiyo isanganiro Abraham Safari mu kirundo nawe ndagukengurukire ano makuru tuyarangirize mu gisata cy'inkino umugwi w'urunani mu rukino rw'umupira w'amaboko basketball waserukiye Burundi mu mahiganwa ya Elite 16 ariko arabera mu gisagara ca Johannesburg mu gihugu ca Afrika y'Epfo urakina kuno wa gatandatu urukino rw'igice ca kabiri gishyira ca nyuma abuza gutana mu mitwe n'umugwi wa Ferroviaro da Beira wo mu gihugu ca Mozambique aroka gabo icegera cy'umumenyereza wo muguru nani hamenyesha ko biteguriye neza ugo rukino kandi ko biteze gutsinda guko baravye ngene mugwi ukina mu kuraba ama video yawo tumutegabiri Muguru nani tufasha kumenyereza eh, mu gice cya mbere c'amahiganwa turimo tukabaye mbere mu burenganzira bwo kuja mu kindi gice iyo ntsinzi twayakiriye neza kubera no mugwi tumenyereza tuzigene wipanze ikwiye imyimenyerezo ifise ubuhinga bwinshi kindi ni uko umugwi warashoboye kuzana abawufasha abandi bakinyi kugira ngo inguvu zibe nyinshi ikindi gikuru ni uko abakinnyi bafise ishaka ridasanzwe muri izi higanwa kugira ngo bashobore guserukira uburundi bikwiye e, iba ifise inguvu nyinshi amaekipe akomeye amaekipe ikomeje urabye ingene urunani rukina si basketi gusa ari akarangamutima n'ishyaka ridasanzwe kugira ngo batsinde mu rukino rw'icyo gice cya kabiri gishyira cya nyuma rutegekanijwe kuri uno munsi wa gatandatu mbega urwo rukino mu mugwi w'urunani mwawiteguriye gute urukino ruza kuba uno munsi kwa gatandatu turiko turarwitegura rwose nk'uko tumwe twari tubivuga amakipe yose ntangana amakipe yose afise ingene umuntu yategura turafise ingene turaba amavideo y'amamaci yabo ugaca dushira imikenyuro bijyanye n'urwo rukino uno munsi rero isaha cumi z'i bujumbura guhura na ekipe ya madagascar iyo nibaza yuko nk'uko twabiteguye nk'uko tumaze kubona amavido yayo uno munsi nibaza yuko umugwi w'urunani uza gutahukana iyindi tsinzi abakunzi b'umugwi runani cyangwa abakunzi ba basketball bariko gukurikira mubizeza ko muzotahukana intsinzi yicyo gikombe ca elite cumi na gatandatu nk'uko bivuze abakunzi uno munsi nibaza yuko benshi baza kuraba urukino ari benshi natwe tukaba tubizeza yuko intsinzi twa kwitahukana kugira ngo nitwataha twe tujyohege hamwe aro kagabo nikegera urunani w'urunani ngare uduce turangiriza amakuru twako turabashikiriza mwakoze mwege mwese mwarimo yateza biri ndamushimire na Aselme Irambona yari karatuma ijwi ryanje ribashikira mu ibereye hose ndabasezerere ndabipfuriza kugira umunsi mwiza wa karuhuko murakoze